иако е многу жешко, овде ни е пријатно, иако јас, гледајќи и сега степените таму на интернет, попрво би посекал да бидам во Берово или не знам Маврово, Ошто како што видов, моментално е 28, на кај 30 веќе оди во Скопја, а 10 и пола часот. А во Берово 17, значи голема е разликата, не е мала. Тоа се цели 11 степени <laughs> по-свежо, значи, може ќе стигне до 32-3 и тамо, ама ништо не, не верувам повеќе. Значи, на е жешко. А, дали верувате дека допрва доаѓа жешкото? И кој го велам ова, не мислам на прогнозата, која што ако сте ја слушнале, веројатно знаете дека од утре не очекуваат 40 степени, Иако јас верувам дека веќе ги имаме тие 40 степени, степени и ако си подлажнува, знаете како е. Не кажуваат баш точно како што е, за да можна не прават паника меѓу нас, ама како и да е, жешко доаѓа, но не мислам повторно реков на тоа. Туку ќе видите на што. Неколку пати се спомна во текот на пулката за Христовото доаѓање. Сите ние сме чекатели, сите ние веруваме дека е близо неговото доаѓање, а што тоа со себе ќе донесе? Значи, веќе рековме, Исус овој пат ќе дојде во сета своја слава, како цар на царевите, господар на господарите, да си ги земе своите. Но што тоа со себе носи, значи, еве, ќе отвориме најпред во Првослонјаните пета глава, Први и втори стих, прво слунјаните, пета глава, 1 и 2. А што се однесува за времињата и настаните, браќа, немате потреба да ви се пишува. Имаме ли потреба ние да некој ни каже дека Исус доаѓа? Мислам дека тоа е едно од основните наши верувања и наша голема надеж, дека навистина Исус доаѓа и е близо неговото доаѓање. Зашто самите вие добро знаете дека Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта. Значи, ние знаеме дека Исус доаѓа, но кога ќе дојде, не знаеме. Но според знаците, па и според ово што се случува во природата, факт е дека е близо неговото доаѓа. И ќе станува се пожешко колку е близо неговото доаѓање. Во второ послание Петрово, во третото поглавје, читаме од 8 до 10 стих. Второ Петрово, трето поглавје од 8 до 10. Но едно не смее да ви биде непознато, значи слични зборови. Возлюбени, дека за Господа еден ден е како илјада години и илјада години како еден ден. Може би некој од нас, постари верници, поготово се изморени на некој начин од чекање, но Господ доаѓа. Вели 9 стих, Господ не го заборава тоа што го ветил, а тој ветил во Јованово Евангелие 14 глава, ако читаме првите три стиха, дека отишол да ни подготви место и кога ќе подготви, ќе дојде. Тоа е неговото ветување. Значи, Господ не го заборава тоа што го ветил, како што некои мислат за тоа бавење. Туку го покажува своето трпение кон вас, кон сите нас. Зошто не сака некој да пропадне, туку сите да дојдат до покаяние. Ете, затоа, може би, ни изгледа дека се одолго влекува тоа негово доаѓање. Бог е трпелив, долго трпелив, милостив, многу милостив. Чека на нас да дојдеме до покаяние. А Господовиот ден, е во 10 стих, ќе дојде како крадец во ноќта, Слични зборови како во Солуњаните. Само што овде се надополнува со следново. Во тој ден небесата ќе поминат со голема бучава, а в жарните стихи ќе се распаднат и земјата ќе изгори со сите дела што се во неа. Видите ли колко жешко ќе биде? Се ќе изгори. Значи, второ послание Петрова, трета глава, од 8 до 10 стих толку жешко ќе биде, што секи изгори. Господ ја прочисти ова загадена планета. Исаија 13 глава, Иса, Исаија 13, 9 стих. Значи, уште на дополнување овде на ово што го збруваме. Ете, доаѓа лутиот Господов ден, гнев и јарост, за да ја претвори земјата во пустина, за да ги истреби грешниците од неа. 11 стих. Ќе го казнам светот за злото, безбожниците за беззаконието, ќе ја докречам горделивоста на горделивите, ќе ја понижам надоеността на силниците. Малахија 3.2, оно е познат текст. Малахија 3 глава 2 стих што не вели овде словото, значи, Малакија значи, Малахија 3.2, но кој ќе го издржи денот на неговото доаѓање и кој ќе устои кога тој ќе се јави, зашто тој е како огнот на леарот и како пепелницата на белачот. И Евреите 12.29, послание до Евреите 12 глава 29 стих, овој стих е повеќе од јасен, зашто нашиот Бог е оган што проголтува. Иако се сетите на темите од братјани за господовата слава, не станува збор за палење, за горење, како еден обичен пожар, не него во момент ќе не снема, како никојаш да не сме постоеле. Ме да Боже да се случи тоа со нас, но тоа е таа слава, значи Господ Исус доаја, доаја со сета своја слава. Ама што ќе биде со нас? Гледаме дека ќе изгори целата планета, секи се запали. Каде ќе бидеме ние, што ќе биде со нас? Многу битно прашање, зарем не? Значи, нашиот Бог е оган што проголтува. Римјаните 1.18 Иде тој голем и страшен ден, на гневот Господов, како што читавме, Римјаните 1.18, да видиме на што е насочен овој Божи гнев. И за тоа имавме проповед, мислам, од Брдјани. 18 стиг од Римјаните 1 глава. Вели, зашто Божиот гнев се открива од небото на секоја безбожност и неправда на луѓето, кои со неправда ја задржуваат вистината. На што е насочен Божиот гнев? На безбожност и неправда беззаконие со еден збор или грев со еден збор. Божиот гнев е насочен на гревот. И Господ еден ден ќе ја очисти оваа планета од гревот и се што е грешно. Затоа што има на ум да создаде, да ја создаде повторно, нова И сега го отвориме во Матеј 25 глава, оваа глава ни е веројатно добро позната. Матеј 25 глава, овде гледаме две групи. Имаме под наслов Судниот ден, барем во овој превод од Константинов, од 31 стик стамо, значи тој дел е овде назначен како Судниот ден. Исус овде ги дели на лево и на, на десно и на лево луѓето. Една проста поделба на овци и на јарци, И вели во 41 стих, значи од 25 глава Матеј, тогаш ќе им рече на оние од левата страна, си значи на јарците, одете си од мене проклети во вечниот оган, приготвен за гјаволот и за неговите ангели. Што вели овој стих? Вечниот оган, оганот кој ќе спали, ќе проголта се, таа Господова слава, е приготвена за, е приготвен тој оган за Гјаволот и неговите ангели. И гревот, како што видовме. Но, за жал, ќе има мноштво на луѓе кои што ќе завршат таму, заедно со гјаволот и ангелите. Значи, Бог не приготвил оган за луѓето. Не, Господ не возлюби со вечна љубов, од секојаш не люби, со таа љубов и како резултат на тоа го прати својот син, не го пошти својот син, да дојде, да загине, да, да го положи својот живот за нас, за да ние можеме да живееме, а не да завршиме таму кај гјаволот и, и неговите ангели, за кој што е крај, мислам, нема веќе покаяние. Но Господ е милостив, читавме. Чека на нас да се покаеме, а не да изгинеме. Значи, ако Божиот гнев, ако тој оган кој што голта е наменет за гревот и нормално за гјаволот и неговите ангели, Тогаш, како ние да се избавиме, како ние да не се најдеме таму? Едноставен одговорот, значи, како што гледаме, ако сме прилепени до гревот, ако останеме прилепени до гревот, ние ќе завршиме таму кај што ќе заврши гревот. Господ ќе очисти оваа планета, но чистејќи ја гревот, ќе мора и нас да не проголта тој оган. Но, значи, треба да се одвоиме од гревот, еве каде паѓа значи, онаа теорија која што се вовлече во нашите редови, дека, е, па ние ќе си грешиме до второто Христово доаѓање, Па ако ние грешиме до второто Христово доаѓање, тоа значи дека остануваме со гревот, тоа значи дека ќе завршиме таму кај што ќе заврши гревот. Просто едноставно. Значи треба да се одделиме од гревот, за да не завршиме таму кај што ќе завршат дјаволот и неговите ангели. Значи, огнот не е подготвен за луѓето, но ако не се ослободиме од гревот, ќе завршиме таму кај што ќе заврши самиот грев. Што вели Матеј 1.21? Матеј 1.21. Кога ангелот јавува на Марија дека ќе се роди Спасителот, Таа ќе роди син и ќе му го дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од нивните греови. Чи значи, ние не можеме од греот самите се спасиме, затоа е и пратен спасителот, за да не спаси од греот. Тоа е единствениот кој што, ако не ослободи, ќе бидеме слободни. Јован 8 глава таму вели. Синот, ако ви ослободи, ќе бидете слободни. Треба да се ослободиме од греот за да го избегнеме огнот, кој што проголтува. Е сега, знаеме дека Исус живеел на земјата како Бог, ама и како човек. Облечен во човечка природа и на тој начин ја сокрил таа божествена слава, па можеле луѓето, значи, едноставно да живеат покрај него, да контактираат со него, инаку би биле спалени. Толку е мок на Господовата слава. Да видиме сега во Откровение како Јован го гледа Исуса. Откровение прва глава од 14 стих. Овој опис кој што се повторува во 19 глава, сличен опис. Значи, Откровение прва глава 14 до 16. Неговата глава и косата беа бели како бела волна, како снег, а неговите очи како огнен пламен. Значи, 14 стих, прва глава. Интересно, подвлекувам овде. Очите му беа како огнен пламен. Потоа вели, неговите нозе како бронза вжарена во печка, а неговиот глас како од многу води. Во својата десна рака држеше седум звезди и од неговата уста излегуваше меч остар од двете страни. И неговото лице беше како што сонцето свети во својата сила. Забележуваме овде оган. Пламен оган во очите. Лицето свети како сонцето во сета своја сила. А ние треба, а ние го очекуваме тоа негово доаѓање, во сета негова слава. И треба да се видиме со него очи во очи. Еле во 19-тото поглаве, Откровение. Значи 19-то поглавје од 11 стих. И видов отворено небо, значи, кажува Јован што видел. И ете бел кон и оној кој седеше на него, се вика верен и вистинит и суди и војува праведно. Очите му се огнен пламен, повторно подвлекувам, очите му се огнен пламен. А на главата многу круни и носи напишено име кое никој не го знае освен него. И беше облечен во облека потопена во крв, а името му беше Божје Слово. И така натаму, да не читаме. Значи, факт е дека ние треба да разчистиме со гревот. Уште овде, уште денес. Затоа што не знаеме која ќе дојде тој ден, ќе дојде како крадец во нокта, А ако останеме со гревот, ќе завршиме таму кај што ќе заврши гревот. Значи, за да ја избегнеме таа средба и таква да ни биде средбата со Исуса, трагична, при неговото второ доаѓање ние треба да имаме средба денес. Ние треба да имаме средба со Исуса секој ден. И што сето тоа подразбира? Замислите си, значи, ја ова вака го разбирам, значи, Неговите очи се како огнен пламен. Ние треба да имаме со нашиот спасител денеска и секој ден средба очи во очи. Или во четири очи, како што е. Ако имаме такви средби, и зависи како ќе одговориме на тие средби, како ќе делуваат тие средби, тогаш ќе избегнеме онаа кобна средба, да, да бидеме проголтени од оганот на неговата слава. Во Евреите четврта глава, затвориме во Евреите четврта глава, што пише во 12 и 13 стих, четврта глава 12 и 13. Зашто Божето Слово, а знаеме кој е Божето Слово и предман го прочитавме, па и проучавме Јован прва глава, првите три стиха, Зашто Божето Слово е живо и делотворно и поостро од секој меч, остро од двете страни, и навлегува до разделување на душата и духот, на зглобовите и на мозокот. Јас верувам и сум уверен дека ваква средба имаме секој дневно, дека секој дневно го почнуваме денот, а и го завршуваме, а и во текот на денот наоѓаме време да отвориме Божјата реч, а таа е жива и делотворна, и продира во нашиот мозок, во нашите мисли, ги суди нашите мисли. Значи, исто како да имаме средба со Исуса очи во очи. Тој продора негов поглед. Очите му се огнен пламен. Треба да озволиме да тој оган го спали гревот во нас, за да не не спали и нас на крајот. Го проголта гревот. И нема создание кое е невидливо, 13 стих, пред него, туку се е голо и откриено пред очите на оној, пред кого ние ќе дадеме сметка. Јас можам вас да ве лажам. Јас можам со вас да манипулирам, за да ете, се извлечам некако, се покријам. И, навистина, ако сватиме дека ха, треба да избегнеме таа средба очи во очи, тогаш ние треба да имаме секојдневна средба со Исуса, со Божието Слово, со речта, искрено, понизно, знаејќи дека сцене, мислам како на ренген сме пред него, значи, ренген е можда слаба според, значи. Баш буквално како оние снимки денеска што ги прават компјутерски, ќе ве легна таму и во 3D ќе ги видите своите органи, се, буквално. Позарем не вика псалмистот дека ми ги знаеш и бубрезите, ама буквално се. Исус не снима на ренген. Можем ли ние нешто да скриеме од него? А, чудно е што ете има луѓе кои што ја избегнуваат, избегнуваат средба очи во очи со вас, не сакајќи да признаат нешто, а се надеваат дека лесно ќе поминат во онаа средба таму на крајот, во Господовиот ден. Замислете си, ако не можат со вас да се соочат, како би се соочиле со Исуса? Тие очи кои што снимаат се, ви ги знаат мислите, помислите. Знаат дали лажете, да не манипулирате или пак и говорите вистината. Ева да отвориме Псалм 139. Псалм 139. Потребни се ваквите средби за да го одвоиме, односно Бог ни помогне да, го, да се одвои гревот од нас. Да спознаеме и во мислите длабоко што е она што може би се нарекува грев, за да му го предадеме на Господа, зато што, впрочем, за тоа дојде Исус го положи својот живот за да ги земе гревовите на нас, и на тој начин да се тргне гревот од нас и кога ќе биде спален, не бидеме спалени и ние заедно со гревот. 139 од Псалм, од првиот стик, читаме, вели, Господи ме согледуваш целиот и ме познаваш. Се знаеш за мене. Ти знаеш кога седнувам и кога станувам. Веќе од далеко ги знаеш моите мисли. Веќе од далеко ги знаеш моите мисли, уште не дошла мислата. Кај мене ти знаеш веќе. Дали одам или лежам? Ти гледаш се, познати ти се сите мои патишта, додека мојот збор уште не дошол до јазикот, а ти, Господи, веќе се знаеш. Мислата се уште не дошла, Господ ја знае мислата. Зборот се уште не дошол на јазикот, Господ го знае зборот. Ти ме опфакеш од плеките и од лицето, твојата рака ја стави врз мене. Тоа знаење премногу е чудно за мене, превисоко е за да можам да го стигнам. Тоа е навистина несватливо за нас. Но Господ се знае. Каде да одам од Твоја дух и каде да побегнам од Твоето лице? Често пати сакаме да избегаме некаде. Како Јона, може. Во Тарси стал. Далеко од Господовото лице. Белким таму нема да не види, нема да знае ништо правиме како правиме. Ако се вознесувам на небото, таму си. Ако легнам во подземјето, и таму си. Дори во подземјето, во најдлабоката пештера, или не знам, во висините горе, таму е Господ. Ако ги земам крилета на зората и се населам на крајот на морето, и таму си. Твојата рака ќе ме води, твојата десница ќе ме држи. Ако речам, нека ме скријат темнините, но дури и нокта ќе биде како светло околу мене. Знаеме, луѓето ја замразија светлината, затоа што нивите дела се зли, па затоа бегаат во темнина. Меѓутоа, за Господа нема темно место. За Господа нема место каде што не може да ве види. Ни темнината за тебе не ќе биде темна. Ноќта свети како ден и темнината како светлина. Да, може би е драматична, може би е страшна, како да кажам, таа средба со Исуса, но имајќи го предвид фактот дека тој е Господ милостив, многу милостив и чека на нас многу трпелив за да дојдеме до покаяние. Затоа што целта му е да го одвои гревот од нас, за да не завршиме таму кај што ќе заврши гревот. Тогаш секој дневно треба да имаме оваа средба затоа што тоа ќе ни помогне да не се случи онаа кобна средба. Односно, кога ќе дојде во сета слава, да ние радостни го пречекаме. Да речеме, е го нашиот спасител. Но тоа е само во случајот ако го се тргне гревот од нашиот живот. Значи, подобро е очи во очи денеска, отколку очи во очи тогаш. Да се подсетиме во излез, или втора Мојсева, во 33-то поглавје, на онаа средба на Мојсеја со Господа, кога побарал да ја види Господовата слава. И Господ поминал. Еви, не мора да... Или, еве, ќе отвориме во 33-то поглавје, значи, поминал Господ, ама Господ, за да го заштити Мојсеја, го ставил таму во просепот на карпата, па и го покрил со својата рака, и потоа за момент само ја тргнал раката за да Мојсей го види Господа во плеките, зашто што никој не може да го види во лице и достана да жив. Која е таа карпа во случајот? Како би можеле ние <laughs> да ја видиме Господовата слава, односно Господа, па и не можел, сепак и покри тоа во лице да го види. Тоа е Исус. Ние треба да биме сокриени во Христа. За да, кога Тој ќе дојде, не ни наштети, туку напротив тоа биде најрадосниот ден во нашиот живот. Сокриени во Христа, или како што вели Галатјаните, значи Павле во Галатјаните, трета глава, отворете во Галатјаните, трета глава, 27 стих. Галатјаните 3.27. Што е овој стих? Или, зашто сите кои се крстивте во Христа, се облековте во Христа. Ние треба да се скриеме, да бидеме облечени во Христа. Како што тој се облечи во нашата грешна природа, па стана и човек, како нас, ние треба да земеме удел во неговата природа, да бидеме облечени во Христа. А дали треба да ве подсетам во Римјаните 8.1, што вели? Ако сме во Христа, за сите оние кои што се во Христа, нема осуда. Нема закон кој што може да ги осуди таквите кои што се во Христа Исуса. И кои што живеат не по телото, туку по духот. Затоа се битни тие средби со Исуса, со нашиот Господ секој ден. Да може да види се што има во нашите мисли, во нашиот ум. Нормално тоа се средбите со Библијата. Ако ние понизно и Значи, искрено пристапуваме кон Божјата реч. Па и секоја проповед што се слуша, па и се што се гледа, еве, имаме сега и модерна техника, интернет, сето тоа е Божје Слово кој што треба да продре длабоко во нас и да не осведочи за гревот, Светиот Дух. Прочем, зашто е пратен? За да не осведочи за грев, правда и суд. за греот, за да греот се тргне од нашиот живот. За правда, дека ни е потребна Христовата праведност, ние наша немаме, и за суд, дека доколку не се случи тргањето на греот, ослободувањето од греот, тогаш ќе дојде и судот. Страшен, таков каков што е. Да не проголта. Значи, мораме да расчистиме со греот, да бидеме мртви за греот, како што вели Павле во Римјаните 6 глава. А живи за Исуса Христа. Инако ќе се случи оно што нели, во Исаија го прочитавме, ќе да се навратиме пак во Исаија 13 глава, 9 стих, ете доаѓа лутиот Господов ден, гнев и јарост, за да ја претвори земјата во пустина, за да ги истебри грешниците од неа. Иако тоа Господ не го сака. Господ чека на покаяние на секој. Тој сака повеќе од се, сите да бидеме спасени. Но ако останеме прилепени до гревот, тогаш ќе мора да не проголта тој оган, односно самите ние нема да можеме да издржиме, да го издржиме тоа негово доаѓање. Ако сме скрини во Христа, ако со вера му пристапуваме секој ден, ако ги имаме тие средби очи во очи, тогаш не само што Господ ќе го прочисти, ќе го изгори гревот во нас, ќе го спали, ќе го проголта, ќе бидеме чисти, туку и многу полесно ќе ги поднесуваме маките, ќе ги поднесуваме сите оние проблеми животни. Знаете дека едно огромно ветување во 43-тото поглаве од Исаија, ќе го прочитаме, Исаија 43 од 1 до 3. И сетете се, читајќи ги овие стихови, сетете се на искуството на Седрх Мислах и Евденаго, имавме и за тоа проповед баш. Огнено крштение, се викаше. 43-тото поглаве вели, сега вака зборува Господ, кој те создаде Јакове, кој те створи Израеле, не бој се со што јас те откупив, Те повикав по име, ти си мој. Кога преминуваш преку вода, со тебе сум. Или преку река нема да те потопи. Ако тргнеш низ оган, не ке изгориш, пламенот нема да те опали. Зошто јас сум Господ твој Бог, Израелов светец, твој спасител. Седрах мислак јавденаго, <laughs> вопшто не ги опалил Не, вопшто не ги, како што велеше а, во една прилика еден брат, наш проповедник, вопшто не ни, кога излегли од таа печка, не ни мирисале на оган. Знаете, знаете како е кога стоите покрај оган, само пак е се умириш. Не ни мирисале на оган, а камо ли да ги опали огнот. А тоа е затоа што биле во Христа. Затоа што биле верни, како и Данило, Значи, секојдневно имале средба со Господа, очи во очи. Дозволиле да тој грев биле спален во нив. Така да после тоа никаков оган не им можел ништо. Огнот има прочистувачко дејство. И токму и потребно и тоа огнено крштение во нашиот живот, знаете, Јован во една прилика ќе каже дека јас крштевам со вода, Меѓутоа, оној кој што доаѓа по мене, кој што е поголем од мене и кој што беше пред мене, тој ќе ве крсти со Дух Свети и со оган. И во ова спаѓа токму она, што го кажавме, едно од работите е тоа. Ќе не крштева со оган, ќе го спали, ако ние дозволиме, ако ние се покаеме за нашиот грев, ако признаеме, ќе го спали, ќе го проголта гревот во нас. ќе не очисти, да бидеме чисти. Или воспротивно, значи, или ќе бидеме скриени во Христа, како Мојсе во карпата, па не му наштетила Господовата слава, или пак, како во Откровение 6 глава, еве да отвориме, Откровение 6 глава, 14 стих, па до 17 ќе читаме, ќе се случи следново на тој голем и страшен ден. И небото се истрага како книга што се свиткува, значи Откровение 6.14. И сите гори и сите острови се помести од своите места. И земните цареви, големците, војсководците, богатите, силните, и секој роб, и секој слободник се сокрија во пештерите и по горските каменјари, велејки им на горите и на карпите. Паднете врз нас и скритене од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето. Зашто дојде великиот ден на неговиот гнев и кој може да се одржи? Видовме кој може да се одржи. Секој оној кој што ќе дозволи да тој оган, тие пламени очи, блаво го погледнат во неговите мисли, во неговиот ум и разум и го очистат од секој греф, од секој грешна мисла. Тој ќе се одржи во овој ден. И нема тогаш да вели, паднете камења, или ќе се крие во пештера, затоа што тој е сокриен во Христа. Тој е облечен во Христа. Тој доживеал и огнено на ново рагени, крштевање на И на крајот ќе превршиме со еден цитат од Копнежот на вековите, во кој што имаме еден пример, значи со средбата на меѓу Јаков и Исав. Се наоѓа на 65-та страна од овој превод или на 108-та, мислам дека беше оригинална страна. Вели вака, јас на вистина ве крштевам со вода за покаяние. Значи, тој е текст од Матеј 3.11, што предходно го споменав. Јован вели, Јован крстител, јас на вистина ве крштевам со вода за покаяние, говорил Јован. Но оној што доаѓа по мене е поселен од мене. Јас не сум достоен да му ги понесам ни обувките. Тој ќе ве крсти со свети дух и со оган. Пророкот Исаја рекол дека Господ ќе го очисти својот народ од неговите греови со духот кој суди и спалува. Господовата реч упатена до Израел гласела, «Ќе свртам раката своја на тебе, да го очистам твојот троскот, да ја остранам од тебе секоја примеса». Тоа од Исаја 4 глава. За греот, каде и да се најде нашиот Бог и оган кој што спалува, кој што проголтува. Значи, за греот, Господ е оган кој што спалува и проголтува. Тој е оној стих што го читавме во Евреите 12.29. Божиот дух ќе го уништи гревот во сите што ќе го ќе се подчинат на неговата сила. Но ако луѓето цврсто се држат до греот, тогаш тие се идентификуваат со него. Тогаш Божјата слава, која го уништува греот, мора да ги уништи и нив. Јаков по својата тешка борба со ангелот, со, после онаа борба, цело вечерна борба, со ангелот извикал, го видов Бога лице в лице и душата моја се избави. Јаков можел да го види Господа лице в лице. Ама зошто? Затоа што го оставил гревот, се покаял. Јаков бил виновен поради големиот грев што го сторил со своето однесување кон Исав. Но, зашто била таа борба? Зашто рекол, не те пуштам се доека не ме благословиш. Студи ги зборови, зборови доека не ми простиш доека не ме благословиш, значи не ме очистиш, не те пуштам. Таков треба да е нашиот став. Значи бил виновен, но тој се покаял, престапот му бил простен и тој бил очистен од гревот и затоа и можел да го поднесе откровението на Божието присуство. Ако имаме се уште не неоставен грев, тој нема да можеме да го издржиме Божието присуство. Тогаш кога тој ќе дојде во сета своја слава. Меѓутоа, секојаш кога луѓето доаѓале пред Бога, а намерно <clears throat> негувале зло, биле уништени. Злото пребива во, на, во вас, греот се уште е тука, не само што не, не е покајан и оставен, туку вие дури намерно дрско излегувате пред Господа, таквите вели ќе бидат уништени. Со духот од неговата, неговите усни и погубени со светлината неговото доаѓање. Светлината на Божјата слава, која им дава живот на праведниците, ќе ги погуби грешниците. Како ќе биде со нас, зависи од нас. Господ направил се што можел да направи. Го дал и својот син, ги зел Исус сите гревови на себе и ги прикувал на крстот, а ние што ќе направиме со нашите гревови? Дали сме му ги предале и дали се уште негуваме некоја грешна мисла, дали правиме и постапуваме од грешни пободи, од себишни пободи? Ако е така, за жал, Господовата слава ќе мора да не спали и нас заедно со гревот. Но за да тоа не се случи, пожелно е, не пожелно, него Значи, тоа треба да не биде секој дневие. Таа средба со Исуса, очи во очи. А тој како ренген не снима и знае се за нас. Нема што да криеме, да оставаме нешто позади. Не. Пред Господа се е јасно, се е чисто. И затоа, да не оклеваме, да не значи, се двумиме, да го оставиме секој греф. За да тој ден, голем и страшен, за мнозина за нас биде најрадосниот ден кога Господ ќе дојде и ќе не земе заедно со себе. Дека му е слава на Бога. Амин.